sê Mary Hopkins met die inleiding van ons Likkie, en <laughs> ja, dit was eergister gewees man. Um, ja, nee, ek wil net sê, baie dankie dat julle ingeskakel is, amal, ek sê net nou, hier so weer een horde se eh, mense wat nie, niet is, wat vandag by ons aansluit, uh, wat Heinzie aan ons voorgestel het, en uh, ek sê vir jou dankie Heinzie, ons waardeer elke enkele uh, nieuwe luisteraar wat by ons aansluit en jy moet net zorg dat hulle aanhou luister. Hulle moet nie hierdie week luister en volgende week nie. Ek raak nou gewoond om vir meer mense. Jy sien, so jy moet zorg dat hulle daar bly. En nou vandag kan niemand my blameer as daar liedjies is wat jylle nie like nie. Dit is jylle program. Die mense van uh, die uh, stasie het uh, op uh, WhatsApp en op Skype en op uh, ander media goeders, het hulle vir my voorstelle ingestuur, so die muziek wat julle gaan hoor is julle sin. Nou en weet jy, dit is nogal vir my een eye-opener. Uh, my laat besef, ek is eindelijk in een groef gas, vastgevang. Hier is, mense moet, ek meen, verlang, uh, uh, uh, uh, bekende uh, groepen, soos Sting byvoorbeeld, en uh, Supertramp, en, en die klompie, wat, jy weet, uh, uh, my program is seker nou al by die 7 jaar wat hy op die licht is, en uh, ek het uh, een lijst daar, en as ek sê, search for, en dan soek hy dier amal wat ek al gespeel het, en die mense is nie daar nie, so dit beteken ek het net nog nooit van die mense wat vandag uh, voorgestel is, het ek nog nooit in my program gehad nie. Dit is uh, eh, eindelijk uh, skokkend. Uh, en uh, ja, ek probeer om te wissel soveel as moendlik, maar het wees my net uit in wat se groef ek vastgevang is. Nou, laat ons nie tyd mors nie. Kom, ons gaan sommer... Wel, ek, uh, die, die mense het het ingestuur en uh, uh, so 3-3 maar ek gaan het nie in volgorde van die mense, ek sal uh, random, soos hulle voorkom in die alfabetiese lysie so byvoorbeeld, so sal ek hulle uh, vir ons speel, en uh, so met die gevolg is ek skop sommer af met Neil Diamond, en hy gaan vir ons sing A Beautiful Noise, en dit is aangevra dier uh, Betty de Kok van Heilbronn lekker luister jylle amal na eh, Betty's voorstel, hier kom hy. MUZIEK got rhythm to spare. It's a beautiful noise, and it's a sound that I love, and it fits me as well as a hand in a glove. Yes, it does. Yes, it does. What a beautiful noise coming up from the park. cheeks and it plays until dark. It's the song of the cars on their furious flights. But there's even romance in the way that they dance to the beat of the light. It's a beautiful noise, and it's a sound that I joy of strife. Like a symphony played by the passing parade, it's the music of life. It's a beautiful noise, and it's a sound that I love, and it makes me feel good. coming into my room And it's begging for me Just to give it all to Yay, dit was Neil Diamond en die man is een groot, groot treffer gewees in die vroege jare. Weet jy, jy gee jy ouderdom weg? Wel, wel nie. Uh, eh, nie, heeltemal nie. Hy is een uh, bykie nie heeltemal ons tyd nie, hy is een bykie na ons tyd, oeps. uh, <laughs> ja, en uh, nou kom ek met hy, lys van name wat, uh, wat sy naam, uh, uh, um, plo, my wereld, wel, wat ek gekry het van uh, Zerist af, van uh, die gereelde luisteraar, wat my jou totaal ongaan het, kan julle dit geloo? Alzheimer's is nie, is nie vir uh, uh, uh, speelding nie. Nou oh, kyk, uh, dit is name van die luisteraars wat uh, vandag ingeskakel is, wat hy gevraad om ons te join, is, uh, hy is Hendrik en Marna Skitte van uh, warm bad. Johan van der Walt, hy sê nie van waar nie, Johan Swartz, Johan, Johan Swartz, o, daar sê hy beide van Zerest, sy thuisdorp, Heinzie, dis die man wat ek <laughs> van praat, hy het vir ons hierdie name gestuur, uh, Sunny Venter van Piketberg, baie welkom by die program, Theo Bota Bird from Durban. Ja, baie dankie eens. En ek sien, jy het sommer daar vir jou self een groep begin vir die uh, stasie se uh, muziek. En uh, baie dankie daarvoor. En ek uh, het glo dat jou ander voorstel van Rina, sy is seker ook ingeskakel, daar van Bethlehemse wereld, uh, Rina Foster, en uh, ja, ek weet, Louisa uh, Heinz Meijer, of Meijer Heinz, is ook ingeskakel. Uh, ek sien Hanley, Hanley uh, daar van, uh, uh, nou, anders sê ek Meijer ten, Kempten is dit, ja, sy is ingeskakel, uh, onmisbaar, wo, sy mis nie een van hierdie programme nie. Maar kom een stap aan, ons kom nou by een van Piet, sy, eh, uh, keeses en uh, hy het gevra vir kom ons kyk wat is dit The Moody Blues is nou ook weer een hierdie wat ek nog nie voorheen op die program gespeel het nie en uh, ja, ek hou nogal van hom, is a question of balance ons luister daarna ingestuur dier Piet Venter hier kom hy, hy is van Pretoria ek dink MUZIEK something Daar sê, dit was die Moody Blues en is a question of balance ingestuur dier Piet Venter van uh, Centurion. Ek denk hy bly daar. Um, ja, ek sien Jannie daar van die jachtkamp in uh, eh, Nijlstroom. Ek sê, hulle is ook ingeskakel en hulle luister saam. Hy sê, die party loop daar by hulle in die jachtkamp. En uh, ja, ek wil somme, die mense daar so, ons gaan net nou luister, uh, Jannie het ook vir my drie uh, requests ingesteer, so sommer net three cheers vir Jannie. <laughs> En <laughs> nou kom ons uh, luister en uh, right, kom ons, uh, waar trek ons nou? Ons gaan nou oorbeweeg, dit is, soos ek sê, nie eers in enige volgorde nie. Soos hulle op die speellys le, so speel ek hulle en uh, nie noodwendig in volgorde van wie hulle ingesteer het of wat nie, so ek kan nou een van jou liekie speel en dan uh, so rikkie later weer een en dan nog een, uh, meeste van die mense het drie ingespeel. Nou hierdie is, ek dink die eerste ene van wie het dit ingesteer, uh, dit is uh, Alida, Alida daarvan, Rustenburg, Lida Stein van Rustenburg, sy het hierdie ene ingesteerd, is een van haar drie, uh, kom ons luister na Scott McKenzie en die liekie wat sy aangevraad is San Francisco Let's go. as jy na San Francisco toe kom, maak seker jy dra blomme in jou haare. Ek dink dit is vir Hawaii ook, ne? <laughs> Hulle is ook, oh nee, hulle sit ons die blomme ring om jou nek. Maar, uh, ja, dankie, baie dankie uh, vir Alida uh, eh, Stein en daarvan uh, Rustenburg vir jou uh, request. Uh, daar is nog twee van jou. En, eh, uh, Ons stap aan en ons kom nou by Betty, Betty de Kok van Heilbron, is uh, nou al jou tweede ene, hulle was na by mekaar, maar uh, ja, en jy het gevra vir uh, eh, die geheimsinnige uh, deur, wat altyd toeblij, mens weet nie wat daar achter die deur aangaan nie, en dit is natuurlijk Green Door van Shaken Stevens, kom ons hoor of hy die geheim verklap. mens in die naweek moed, as jou voet in die heek nie, en uh, eh, is daar iets fout met jou, dan is jou oore geblok. <laughs> en uh, ja, jive saam, vooral daar by die jachtkamp, ek meen, grijp die een naast aan jou, ek weet nie, uh, of waar genoeg mannetjies en wijfiekies <laughs> is nie, maar grijp die een naast aan jou en vat die vloer. Het uh, is altyd lekker om een atmosfeer te skep, en vooral as dit die naweek so op die drimpel le. En ja, en uh, ek wonder Rudolf, uh, of hy ook ingeskakel is, en, uh, want hy is volgende, hy is die eerste ene wat vir my uh, speelhuis ingestuur het, en ook weer, soos ek sê, Dyer Strijds, Steen, mense wat ek nie ken nie, mense wat ek ken, ek het al van hulle gehoor, maar uh, is nie op my normale speellijste nie. Uh, so, die een wat ons nou gaan speel wat hy aangevraad, is vooral een liekie wat ek nog nooit gehoor het nie. Hy vraag vir Sting en die, ek weet nie hoe die ou Englishman uitspreek nie, uh, maar het is naakse manier om het te doen. Uh, en uh, dit is een Englishman in New York. Kom ons luister, Rudolf sy voorstel of sy uh, request. request. my dear. 7 jaar is het seker die derde jazz liekie, of hy, hy neig baie na jazz toe hierheen, en uh, wat ek op my program speel, en uh, ja, ek voel nie slecht nie, is een mooie ene, ek like om. Uh, eh, sien, uh, hierdie type speellys wat ek vandag opgestel het, man, dit verbreed net my eie eng, my eie uh, cirkelkie van muziek kennis en muziek uh, smaak. Uh, ek begin nou van dinge hou wat ek nooit gedink het ek sal nie. Hierdie ene kom ook van Piet Venter, daar in uh, Centurion, en uh, ja, hy sê nie of hy dit vir iemand speel nie, maar uh, is, is hy het nou nie een plaat ingestuur nie, so ek weet, uh, dit is een groot ginsteling van Motti de Kok, daar van uh, uh, uh, George se wereld, so uh, ons draam dan sommer op aan Motti, dit is natuurlijk my little lady van die tremeloos uh, hier kom hy, dit is 1968 as ek reg onthou, hier kom hy about my baby, a perfect little lady, I about her shiny golden hair. I've never been a dreamer, but every time I see her, I start to float away into the air. to give. I wake up in the morning without a single warning. Before I finish yawning, she's there. I think about my baby, a perfect little lady. I think about her shining. was hy, lekker, lekker, en dit was die little lady, en Piet het my nou net recht gehelp, hy sê hy is nie van Centurion nie, hy is van uh, Moroletta Park, ok, ek is jammer, ek is jammer, ek sal nie weer nie, <laughs> en dan uh, het uh, eh, Hanley, sy sê dit was van haar en uh, haar man Andrei, sy ginsteling likies ook, hierdie My Little Lady en uh, ja, hulle luister om ook en hulle geniet ook hy sê, sy sê dit was op een stadium my manse ringtone op sy telefoon gewees uh, ja uh, ek, ek like as die mense die muziek geniet, vooral die wat so op en wakker is, jy sê ek kan julle nie in a, a beter by vir die naweek sit, as wat julle self kan doen nie, en dit is precies wat julle hier gedoen het kom ons stap aan en ons kyk wie gaan ons volgende na luister. En die volgende ene is ook een, ek weet nie waar kom die mense, hulle is my ouderdom, maar waar kom hulle aan hierdie muziek? Hierdie is van Susan Jacobs, daar van Amersfoort, en sy kom met een likkie hier voor een dag, en dit word gesing dier die Lumineers, en eh, nou oké, okay, ek het om half en half herkend toe ek om beginne speel het, maar waar Eh, luister hulle muziek saam met hulle kinders, of uh, het hulle ivers langs die pad muziek gedoen wat ek nie deel van was nie. <laughs> Kom ons luister, sy vraag vir die lumineers, en die liekie wat sy vraag is, hou hey. Kom ons luister. Hou hey. trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. lekker, lekker, lekker daar. Dankie Susan. Uh, ek dink jy sit by die tandarts vandag, uh, so jy sal nie kan luister nie, maar uh, jy sal die pot gooi kry, dan kan jy maar luister na jou plate, wat jy voorgestel het, en ek is tevrede, ek is happy met jou. <laughs> uh, jy, uh, ek sal weer van jou suggestions uh, goedkeer. Volgende het ons vir uh, ook daar, ek dink hy is ook sommer by die jachtkamp, is hy nie, uh, uh Grant, is jy daar of nie? En uh, hy het eindelijk gevra vir Neil Diamond met Gypsy Girl en wie ek het gesoek en ek het gesoek en ek het gesoek en oké okay, eh, eh, ek dink hy, Ivers langs die pad het hy iets met Gypsy Woman te doen, maar ek geloo nie, het is die een wat jy soek nie ek het toe maar vir David Scobie gekry met Gypsy Girl hy klink baie soos uh, Eh, eh, Neil Diamond, soos uh, eh, ek neem aan, dit is eindelijk wat jy wil gehad het. Gypsy Girl van David Scooby, of Scooby soos betie mense sê, en uh, ja, dit is vir uh, Cameron, uh, uh, uh, Grant Cameron daarvan, ook daar by die jachtkamp somewhere. Kom ons luister, hier kom hy. Crystal That's why they call you Gypsy Girl. You don't need them from town to town. Don't it ever get you down? Have you got no feelings at all? That's why they call you Gypsy Girl. That's why they call you Gypsy Girl. That's why they call you Gypsy Girl. That's why they call you Gypsy Girl. That's why they call you Gypsy Girl. That's why they call you Gypsy Girl. That's why they call you Gypsy Girl. Was hy, dit was hy baie lekker een en die ou was baie populair, hy was een hartebreker toe hy die scenes gevat het door die tyd, ek kan nie onthou precies die datums nie, maar uh, sy male het een bykie gemoun, want hy was nog op school gewees, toe hy al hierdie skreeuwende dames rondom hom gehad het, en toe besluit hy, ok, hy sal maar sy school hoog en klaarmaken, en toe hy klaar is met sy school, toe voel hy nie vir lis om verder te gaan met die muziek nie is een eindelike los vir die muziekwereld. Corina van der Linde en uh, sy is, ek dink, uh, van die Kaapse wereld, jy is volgende en die eerste ene op jou vraag of op jou versoeklijs is Supertramp. Nog een wat ek nooit speel nie en die Likkie Give a little bit, give a little bit Ok, kom ons hoor hoe klink hy. Give a little bit. Oops. Uh. Eh. There's so much that we need to share. So send a smile and show you care. Supertramp, just a little bit. Uh, en dit het gekom van uh, Alida. Hoe nee, nie, was dit? Uh, a little bit, a little bit. Die volgende ene is van uh, Alida. Hierdie ene was van Corina, Corina van der Linde, van Kaapstadse wereld. Uh, hierdie give a little bit van Supertramp. Supertramp. Ja, ek sê, die volgende ene kom weer van Alida, en sy sê, sy, uh, eh, sy is nogal oudtijds en sy hou van die traditionele, jy weet die gewone liedjes en so aan, nou, is een prachtig een hierdie ek, het like om, uh, eh, en uh, ja, het uh, is een van my ginstelinge ook. Ons luister na uh, Andy Stewart en die liedje wat hy die doen, en hy doen dit die beste, uh, is natuurlijk Scottish Soldier. Uh, ek sê, is altyd moeilik om na die ish van Scottish te kom op Soldier, Shoulder, <laughs> Scottish Soldier. Hier kom Andy Stewart met die liekie, echte, echte Scotsman. Muziek Scottish soldier who wandered far away and soldiered far away. There was none bolder with good broad shoulder. He'd fought in many a fray and fought and won. He'd seen the glory, he told the story of battles glorious and deeds victorious. But now he's sighing, his heart is crying to leave those green hills of Tyrol because those green hills are not Ireland hills or the Ireland hills. They're not my land's hills, and fair as these green foreign hills may be, they are not the hills of home. soldier Scottish soldier who wandered far away and soldier far away. Sees leaves are falling and death is calling and he will fade away in that far land. He called his piper, his trusty piper, and bade him soundly a pibroch sad to play upon a hillside, but Scottish hillside, not on those green hills of Tyrol. Because those green hills are not Highland hills or the island hills, they're not Mylands hills, and fair as these green foreign hills may be, they are not the hills of oh. home. And now this soldier, this Scottish soldier, will Soldier, far no more, and soldier far no more, and on a hillside, a Scottish hillside, you'll see a piper play his soldier home. He's seen the glory, he's told the story of battles glorious and deeds victorious peace now. He is at peace now, far from those green hills of Tyre. Because those green hills are not Highland hills or the Island hills. They're not Mylands hills, and fair as these green foreign hills may be, they are not the hills of home. Because those green Mars hills and fair as these green foreign hills may be, they are not the hills of home. Dat is een baie tragische story eindelijk aan hierdie uh, Scottish soldier. Uh, ek geloof hy is daar begrawe maar hy wil graag in Mylands Hills wees, en uh, man, uh, as ek om geken het, het ons een plan gemaakt, en sy familie uh, gekry om om te herbegrawe in sy land. Um, volgende, ons kom nou Jannie, Jannie daar van die jachtkamp, uh, jy sê jylle is ingeskakel, en jy sê jylle, jylle kook daar, eh, uh, en, en die liekie wat jy vir ons gestuur het is een eh, redelike slow dance, jyne, uh, so cheek to cheek, kom ons, uh, of gryp die naaste meisie en doen het met haar. Hierdie ene is Audrey Landers, meisie wat, uh, ek dink Dallas het haar bekend gemaakt. As sy nie op Dallas was nie, uh, so sy, ek wonder of sy ooit so gesing het, maar uh, sy sommer geboom nadat uh, sy uh, een of twee episodes op Dallas was, toe uh, hoor mens net Audie Landis, Audie Landis, en die Likkie, wat sy vir ons gaan doen, is Summer Night in Rome, lekker luister en lekker slow dance. MUZIEK okay, Summer Night in Rome en uh, klink of hulle memories gemaakt het, terwijl hulle daar was, Audrey Landers wat daar gesing het van Dallas Farm en het is aangevraad dier Jannie en Jannie sê dankie vir die muziek en ek sê dankie vir Jannie dat hy dit aangevraad en uh, ja, uh, jy sien ek het die makkelike pad uitgekies vandag ek het achter oor gesit en wacht dat die suggestions inkom ek is een koning of een man, a champion, a procrastinator, soos <laughs> hulle, eh, gaan soek die woord op, as julle nie weet wat het beteken nie, maar daarmee is ek baie goed, en gewoonlik, jy weet, begin ek al zondag, moet my vrijdagse program, en sitte liekie hier, en sitte liekie daar, en so dier, hierdie week het ek absoluut boggerol gedoen, en dis die, toe ek verochend wakker word, toe is ek um, benauwd en ek moes vannig iets kry, en dis die, toe vraag ek sommer vir die luisteraars, man, gooi elkeen vir my asjeblief drie, en vraag jy sê, daar, ons het een program vanmiddag, en het klink vir my, na een lekker program, ek hou van julle keeses. Ons stap aan en ons kom nou by Hanlie, die ander omroeper, en uh, ja, sy het ook drie aangevra, en die een wat ons nou na gaan luister, is my grootste wens en die ou wat het sing, natuurlijk Gerry Pretorius, dankie Hanlie, hier gaan jou plaat. Jy is nog net so mooi, kyk hoe laat blaas jy my, daar is geen neer, so sê jy, en jy bly altyd lief vir wat is daar mooier wat jy vir een vrou kan sê? Ek weet, uh, André is uh, nogal een romans en uh, ja, hulle twee het iets aan die gang. <laughs> En ek glo, hy het hierdie plaat vir haar gekoop net, want ek weet, hulle hou van, uh, was ek maar een dichter en uh, is daar so vier of vijf, uh, daar een van uh, wat, droomvrou en uh, ja, daar is nog so vier of my mansmens van my, en uh, ja, dit is hulle type muziek daar en ek dink dit is uh, uh, so een uh, geheimpie tussen hulle twee van die plate wat hulle oor en weer uitgereil het vir mekaar. Nou, daar sê, baie dankie dat jy om aangevraad, uh, Hanlie, ek uh, hou baie van die plaat, is die eerste keer wat ek om hoor, en ek sal om weer speel. En volgende keer speel ek om specifiek vir jylle, vir jylle twee kies, jylle love boots. <laughs> ok, kom ons stap aan en uh, ons, is, ons is nou by uh, Funny Spot al voorbij en amper vergeet ek heel te van hom. Kom ons sit gauw Funny Spot op en natuurlijk is het weer Wackhead Simpson en uh, ja, hy uh, sê vir die vrou wat gaan, jy, wat gaan enige vrou maak as sy in hierdie situasie is? Hulle staan op verloving, hulle staan op trouwe en hier kry sy oproep van die juwelier af. Kom ons luister. Uh, fake engagement ring? Ho ho. Hello? Hello, I'm looking for Mrs. Austin, Bianca. Is it, is it Momentum? No, I'm calling you from Galaxy Jewelers. They already called me. Yes, um, he had a little bit of a <laughs> mistake there, my colleague. So I'm the manager. I thought I would just call you just to, to sort it out. What's wrong? And basically, what uh, we were looking at here, we were going to get started today. And um, I know we charge you 850 Rand for the resizing and the joining. No. It's not going to really be worth doing the joining and the resizing. You know. What do you mean it's not worth it to resize it? I need it resized my wedding ring. Yeah, no. What I'm saying is, is that we can just rather give you a new ring rather than why? What did you do with my ring? Look, uh-uh. you can get two new rings for. Two new rings for what? It's my wedding ring, my friend. I don't want two new rings. Look, I'll be black. Why do you want to give me two new rings? It's my wedding ring. You can't just give me two new rings. My fiance bought that ring for me. Both those are not even worth more than 400 Rand. What do you mean, my friend? Your engagement ring is um, it was what we call C grade silver, and the glass that is in it. <laughs> Um, is, is, just glass, you know, and uh, it'll be nowhere near 850 rand. Oh no! I don't know what to say because I think you're talking nonsense. Han bought that ring for me. We've got the slip. so <laughs> don't tell me it's glass and silver. It's 18 karat gold. No, no, no, no, no. This thing is basically tin and glass. There's no diamonds here. Okay, look, there's obviously something going on here that I don't know about, that I don't know what he's done or said or whatever. And bull he, my friend, Okay, look, um, I suggest you sort it out with him then. Because, because these rings, ma'am, these rings are from China. Give me your number, please. I... Ma'am. What? What? These rings of yours are from China, ma'am. We get them by the box of 100. That's why I'm saying I'd rather just give you two new sizes. Oh, no. nice. no, it's not she's nice. Okay, she's phoning me now. Fine. Ja. Wat sou jy van net my ring verkoop? Ek het jou ring gevat terwyl ons nog nie verloof was nie. En ek het hom by Galaxy gaan En ja, jy het eintlik 'n replika. Oh. Dis 'n ah. eh, fake. Want ons het geld vir die honeymoon nodig en Rare, jy, gooi. Wat? Hoe kom jy dit gedoen, hoor? Hoi. Oh. Ja, jy het nie gedink hulle sal dit optel nie. Sy ring gekoop. Ah, same. Sorry my liefie. Nee, sorry, hoor. Sorry. Hoe kan jy dit doen? Ek sorry my liefie. Bianca? Ek het Nee. Wicked Simpson. <laughs> Dit is niet rond niet. Oh, sorry my liefie. We are so sorry Bianca. Dit is jammer my liefie. Ek het nie gedink jy gaan so reageer nie. jammer. Dit is nie rond nie, sorry my liefie. Bianca. Trouwring. it, it is not silver, it is in fact gold and it has diamonds, Bianca. <laughs> Thanks. I... John, you're my leafy. Bianca? yeah, okay. I never thought this would happen to me. <laughs> okay, thanks, guys. Die is alright. It's forgiven. Ah, <laughs> ah, power. No, no, that actually upset me. Ladies are not laughing. No, no I, know, I, I know you can understand, ladies. As as a lady, that's not lekker. No. <laughs> ek dink die, as die trouwe net daar gekanceleer is, dan uh, het hy om net homself om te blameer. Uh, wat sy jylle doen? Is dit in die geval is my jylle en jylle kry so oproep? Oeh, oeh, ek geloof jylle praat nie weer met jou nie. Ok, ons is terug by Piet Venter daarvan. Uh, wat het hy gesê, Morletta Park. En hierdie keer is die lekkie van die Beach Boys. MUZIEK en die liekie wat hulle vir ons sing is, and then I kissed her, sommer net so, Pfiu. hy vraag om te dans en toe soen hy af sommer, kom ons luister. MUZIEK lekker, die Beach Boys, Then I Kiste. Uh, eh, ja, ons is terug by Rudolf, Rudolf, Rudolf, hy het aangevra. Het wees, hy het ook goeie muziek smaak. Uh, ons luister Afrikaans en die likkie wat hy aangevra het, o nee, wacht, dit is nie Rudolf hierdie nie. Ons sal seker net nou by, by Rudolf kom. Hierdie is maar weer Jannie van die jachtkamp en die liekie wat hy aangevra het is Afrikaans jene, en is Bless Bridges sy duisend liggies. Nou, man, hierdie is nou so vir die ouwens op die grens, die jare. Ek so sê, jy huil jou oor uit as jy op pad huis toe net aan hierdie liekie dink. Kom ons luister na Bless Bridges sy duisend liggies. langs die vliegtuig staan Vrolijk skittel hande, dis tyd om terug te gaan Ek kyk weer na die foto, waar jy weer die kikkels lag En hoop jy is nog die selfde, soos op daar die somer staan Hoor hoe brul die engines, ons is recht om op te stuig Die laste kwaai bevele, Laat die manne vinnig zwijf Ek loer weer oor my skouwe Na die bosse en die sand En dink weer aan die huisie Waar die vreugde vieren brand Hang een duisend lichies Aan die gevel voor jou stede blink onder op die grond. Hier hoog hoese die manne in groepies oor haar rond. Ek dink weer aan jou briewe en onthou wat daarin staan. En liefers in die verte wacht die laaste aanloopbaan. Aan die duizend liggies, aan die gevelboot, steeds om te wees jy wacht vir my Nou rek my kreel langer as die wind my bange streel My hart gedra onmoedig maar ek klop hier in my keel Dan skiel ek vanuit nergens staan het helder voor my oor Al was ek dit te wachten is dit moeilik om te vloer aan het kibbelboeien Daar staan het deze bloemen, elke soort, elke leer. Ik hoor het deze inkie en ik weet dat jij onthoudt. dankie <clears throat> Jannie vir jou uh, Bless Bridges se brand uh, duisend liggies. Ja, mens kan die eh, gevoel kry van terugkom huis toe door na drie maande op die grens. En vooral as het soos ek die 1977-78 was ons oor die kersttijdperk daar. Uh, kersfeest en nieuwe jaar en oh, jy mis jou mense, rarig tragies, ne? Net op as ek in trana uitkom, ons stap aan en ons kom nou by een gereelde luisteraar wat altyd ingeskakel is. Ek weet maar net, sy sal daar wees en sy is, man, sy is een muziekkenner. Ek sê, sê, as ek raad vraag in muziek, sal ek vir Louisa Heinzmeier vraag, daar van Kroonstad. Ek uh, sien baie keer wat sy muziek opzit op haar Facebook en uh, dan is het rarig liekies uit daar die tyd en liekies wat groot treffers was en liekies wat ons allemaal van gehou het. En die een wat sy vandag, of wel, een van die drie wat sy vandag aanvra, ons begin met Chubby Checker. En natuurlijk wat anders sal hy vir ons doen as Limburg. Hoe laag kan jy wees of hoe laag kan jy buig? Kom ons luister. Eh... Uh, Thank you. lekker, lekker party booster, as jy die stokke uithaal en jy sê, kom, wie, wie gaan onderdeer, wie gaan eerste, die limbo rock, en uh, ja, mens kan nogal ure daar aan spandeer, en uh, ure uh, eh, uh, prette met die spedekie. Right, nou ook is ons weer terug by uh, Hanlie, Hanlie's ander een wat sy gestuur het is Gualam, Golaam, ek weet nie hoe spreek mens het uit nie, Golaam, uh, en die liekie is Daidi. Nou, kom ons luister, hier kom hy. Daidi, Daidi, Daidi, Daidi, Daidi, Daidi, Daidi, Daidi, Daidi, Daidi, Daidi, Daidi, Daidi, minste so 6 maande terug gewees. Man, ek so sê, ek het nie uitgesit op een dans nie. Ek het elke plaat wat gespeel het, het ek op die uh, dansvloer gaan rondspring. Ok, dan om nou bykie meer as 6 maande terug, maar jy weet ek het, soms het ek sommer uh, uh, geballet op uh, Dancing on the Ceiling of uh, so iets. Uh, ja, uh, Ek, ek, ek was papnat gesweet aan die einde van die aand, nie een dans uitgesit nie maar uh, <laughs> ek sal nie nou probeer nie, ek is jammer. <laughs> ok, <clears throat> ons kom aan en ons beweeg nou weer na Grant toe. Grant Cameron, ons niesman. Uh, en eh, soos ek sê, ek gloe, jy is saam met Jannie daar by die jachtkamp en uh, dat jylle saam luister. En die liekie wat jy hierdie keer aangevraag is die koning van rock, Elvis Presley en hy is bezig om te huil daarbo in die kapel. Uh, Crying in the Chapel van Elvis Presley, aangevraag dier Grant Cameron. So me crying in the chapel The tears I shed were tears of joy I know the meaning of contentment Now I'm happy with the Lord. Just a plain and simple chapel where humble people go to pray. I pray the Lord that I'll grow stronger as I live. I've searched and I've searched, but I couldn't find no way on earth to gain peace of mind. Now I'm happy in the chapel where people are of one accord. One accord. Yes, we gather in the chapel just to sing and praise the Lord. You'll search and you'll search, but you'll never find no way on earth to gain peace of mind. Take your troubles to the chapel. Get down on your knees and pray. then your burdens will be lighter and you'll surely find the way and you'll surely find the way dat was die koning gewees en hy het namens uh, eh, Grant Cameron vir ons gesing uh, Uh, ja, ja, you saw me <laughs> crying in the chapel, soos het is. En dan, uh, ja, ek het sommer net, net, net voor hy plaat het ek gepraat van uh, Dancing on the Ceiling, wat ek sommer saam geballet het, en uh, ja, nou hoekom kom ons nie nou by Dancing on the Ceiling nie? En wie is die ouwe dit aangevraad? Niemand anders as die baas nie, en ons Rudolf, ek weet nou nie of jy ingeskakel is nie, maar hier is die tweede een wat ons van jou afluister, uh, jou request en die liekie sy naam is Lionel Richie en hy los voetspore daar op die, op die uh, eh, plafond. Kom ons kyk, dancing on the ceiling. Hier gaan hy. toe klaar die cleaners die volgende ochend, dat hulle moet een nat lap die ceiling moes afvee, uh, eh, al die voetspore en, oog, die mense het gemors daar, <laughs> kom, ons stap aan, dit was uh, eh, gewees Dancing on the Ceiling en dit het ook gekom van uh, die jachtkampse mense uh, Susan, Susan wat uh, by die tandarts is ei na uh, ek spreeks nie jy nie maar uh, ja, as mense afspraak kry, dan moet jy gaan. Uh, en sy sê vir my, dat die uh, ou van Kiet, die ou van, uh, wat is hy karretjie sy naam? Ja, die Kiet karretjie. Uh, hy kan uh, ook sing, en die likkie wat sy vir ons gevra het, van David Hasselhoff, is natuurlijk Highway to My Heart. Kom ons luister. Highway to My Heart van David Hasselhoff. Looking for some inspiration was hy, Knight Riders' man. Uh, dit is David Hasselhoff en hy het uh, Highway to Your Heart. Uh, ek gaan sommer nou twee hier so achter mekaar speel. Dit is al twee nog wat dier Louisa Heinzmeier van Kroonstad. Al twee is dier jou aangevra. Kom ons speel hulle gauw gauw, dan is ons dier daai. Die eerste een is Chris Andrews en met sy Yesterday Man. Man! lekker op en wakker jyne, en dan kom ons by June Musket, uh, eh, en sy syng Chapel of Love. Nou, Chapel of Love wat ek geken as die Dixie Cups, wat hom gesing het, maar uh, ja, die stijl en alles is min of meer die Kom ons luister, Chris Andrews eerste. I'm her yesterday man en soos ek net nou gesê, die mense wat ek ken wat hy in sing, is uh, die Dixie Cups, so ek weet nie of hulle iets met mekaar te doen het nie, of uh, dit heeltemaal een ander, maar hulle sing om min of meer precies die selfde. Uh, Oké, okay, uh, uh, ons is nou by Jannie sy laaste ene, wat sy aangevraad, en uh, dit is Billy Woon, is een muzikaal, en hy speel vir ons net Wheels. Lekker luister! MUZIEK Thank you. dink ek gaan nog enetje indruk voor ek kom by die tweene rij. En die tweene rij is my kese. Eh, so ek het ook daarom een sê in vandagse program gehad. Eh, kom ons luister gauw na Corina se laatste ene. En dit is Brandy Carlyle met The Story. Baie lekker enetje ook, het lyk like om. time met soveel emosie is daar jyne gesing en uh, ja, Brandy Carlyle, sy druk om uit en sy uh, het lekker daar gesing en uh, ek hou van die liekie en uh, nou, ek weet uh, Joyce Wertley, uh, ek het haar nog nie genoem vandag nie, maar ek weet sy is ingeskakel op haar phone, sy sit daar in die wachtkamer en wacht by Dracula om haar bloed te trek, eh, uh, sy het ook een of ander eilmunt wat hulle uh, eh, bloed voor nodig het, en uh, ja, ons mense, joh, ja, Susan by die tandarts, Joy daar so, uh, en dis als net naalde en naalde, uh, dit maak my bang. Maar, ons het daar gekom, waar, ek moet sê, dit is tyd vir my om af te sluit, met die tweene rij, en ek bedank julle hartlik vir die gereelde inskakeling en ek vertrou dat allemaal lekker saam geluister het. Hy nieuwe klomp wat Nainzi aan ons voorgestel het. Julle was maar bra stil gewees jong. Julle moet saam gesels. Jees, jy self vir julle een groepie gestig waar julle kan saam gesels. Maar ek het niks gehoor van julle nie. En ek wil graag weet of julle dit geniet en sovoorts en sovoorts. Dit is altyd lekker om te weet ander mense luister in en ander mense geniet die muziek. En as jy het nie geniet nie, sê so, dan weet ek uh, um, in die toekomst nie te doen wat ek doen nie. <laughs> Iets anders te doen. Nou ja, uh, ek hoop nie dis die laatste keer dat jylle inskakel nie. Ek vreet jylle nie uit nie, ek, ek, ek noem maar net, jylle is welkom om my te kritiseer. Nou voor ons dan die laatste twee luister, eers een paar aankondigings.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 Jy sal vind dat het een baie koste-effectieve uh, manier is om jou verkoop te eskaleer en daak somme te verdubbel. Advertising pays, soos hulle in Engels sê, jy is ook welkom om op daar die cellfoonnummer te kontak. Ek herhaal om gauw, hier is hy, 072-541-9803. Die op die horizon kunstenaars wat blootstelling wil hee, vir hulle muziek of, of die wat beskikbaar is om op te tree by funksies of uh, skouwe en sovoorts. Stuur asjeblief vir my so 3 mp3's van julle muziek en uh, na my e-post adres toe en dit is ludwigventer at live.co.z en is alles kleinletters en Ludwig is L-U-D-W-I-G aan mekaar en kleinletters ludwigventer at live.co.z Ludwig Venter at live.co.z met een kort biografiese beskrywing van die kunstenaar en dit geld ook natuurlijk indien jylle bekendstelling dier een onderhoud hier op my program wil bespreek. Of as jylle weet van so'n kunstenaar, stuur my besonderhede dier aan hulle uh, en uh, hulle sal op my ander program op die horizon verskyn. Uh, nou, komende maandag het ek juist, het ek, uh, ek weet nie, jylle behoort amal vir Kobus en Carla te ken, hulle is my gaste, wat ek mee gesels en onderhoud, en prachtige muziek, en uh, hulle het al groot naam gemaakt in die Ooskaap, daar Dispatch se wereld, en die omliggende dorpe, en sovoort, en uh, landfeit het uh, hulle ook baie, baie ondersteuning, uh, so, maak seker julle skakel in, volgende maandag, om vier maandag, en dan die maandag daarna, uh, is dit nou weer die Briels, Frans Briel, dit is sy beurt, en ek gaan met hom gesels. Uh, en ja, ons allemaal ken die Briels, al van kleins af. Nou, oké, okay, ek los julle nou met die tweene rij, en vandag sal het eers wees, Lucille Star, een van my ginsteling dames, en is een liekie wat ek nie ken van haar nie.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 Bye for now. Oh, there's power. feels like home. We both understand it's where we belong. So how do I say, do I say goodbye? We both have our dreams, we both wanna fly. So let's take tonight to carry us through the lonely times. I'll always look back as I walk away. This memory will last for eternity.